3B I5 Repetition Drill תרגיל שינון הקשב וחזור listen and repeat מורה רון הולך לקונצרט תלמיד רון הולך לקונצרט אנחנו הולכים לקונצרט דליה הולכת לקונצרט. אני הולכת לקונצרט. יוסי ורון יוסי ורון הולכים לקונצרט. דני דני הולך לקונצרט. אתן? אתן הולכות לקונצרט. רות ודליה? רות ודליה הולכות לקונצרט.